Убава поука, единство во Христа, убав наслов и јас сум потекнат малку да размислуваме на оваа тема и во Словото, со Словото Божио. Не ја следам поуката, мислам нема да, проповете да ја следи поуката, денешната лекција или некоја друга, туку самиот наслов, единство, во Христа. И ме интересира следното прашање. Зошто се зборува за единство во Христа, а постои толку големо неединство меѓу самите христијани? А так го дава одговорот, так? Добро. Зошто се зборува за Ај верувам дека следната лекција нема да го спомене ова. Зошто адвентистите зборуваат за единство во Христа, бидеќи самата полка така ја насловиле, а во самиот адвентизам денес има поголемо неединство од било кога порано. Добри одговори. Тоа е во Христовиот пророчки говор, Матеј 24 глава, например, исто во Марко 13, во Лука 21 глава. Во врска со последното време, ако ќе се умножат беззаконијата, љубовта ке мнозина ќе олади. Значи, според тој одговор, што е причина за неединството, безаконието или безаконијата. Чиви на светот? Не, се работи за безаконијата во, во црквата. Тоа е знакот на последното време. Кога црквата, во црквата ќе се развива содомизмот, или се зборува за како што беше во времето на Ное, во времето на Лот, значи, што беше во тоа време? кај Божиот народ ќе се јавуваат тие зла. Не кај светот, кај светот од секојаш се. Не е ништо ново ако кај светот ги гледаме тие беззаконија. Или во светот, туку во црквата. Тоа е знакот. Споменавте зошто, и тоа ми се допадна, зошто некои политички обиди за единство се лажно единство, например, Вавилонската кула, новиот светски поредок, бидеќи се без Христа. Се без Христа. Значи, единство во Христа, самата, самиот наслов на целата полука, за целото тромесечие, сугерира дека дека единство е можно само во Христа. Дека не постои друга основа на која што може да се постигне единство. Се согласувате? Не се можни други единства без Христа. Без Христа не се можни единства. Мегутоа луѓето може да мислат дека се можни. И мнозина така и мислат. Не само светот, кој што верува во лагата дека, пример, ако ако влезете денес во Европска Унија, утре ќе бидете како Шведска или како Германија и така натаму. Или како влезете во НАТО, ќе бидете Божен безбедни и така натаму. Во се поголеми и поголеми а, единства под наводници. Грција и Турција, например, се веќе во тивка војна меѓу себе, необјавена, Значи, и двете земји се членки на НАТО, па малку фале да се спукаат меѓу себе, како што ја следам нивната ситуација посебно оваа година. Единство е Божно само во Христа. Јас би сакал нова тема да прочитам некои познати Христови зборови, само со Христови зборови. Би секал да се занимавам денес. А потоа ќе кажеме некои конкретни примери. Пред да преминеме на Христовите зборови, би сакал да го дадам оној одговор на прашањето зашто толку не единство меѓу христијаните. Христијаните Значи, еден одговор што го чув беше беззаконијата ке се умножат, брат Раде што спомена. Да отвориме во книгата на пророкот Исаија најнапред и да се подсетиме на овие зборови, овие негови зборови од четвртата глава, првиот стих. Исаија четврта глава, први стих. познати зборови, нели? Пророчки зборови. Значи, ова е, ова е Исаино пророштво за христијанската епоха. Значи, за, после, за од наша перспектива последниве 2000 години. Во оној ден седум жени ќе се фатат за еден маш. Ете каква духовна полигамија. Седум жени ќе се фатат за еден маш и ќе речат, што? Свој леп ќе јадеме и своја облека ќе носиме. Доста е само да се нарекуваме со Твоето име, симни го од нас срамот наш. кои се седомте жени, што значи седум, брат седум, полнина, што значи жената во Библијата, црквата, значи седум жени што? Сите цркви, полнина, да, сите цркви ќе се фатат за еден маш, зошто што сакаат од тој маш? Само името негово го сака да се нарекуваат со неговото име. Тој му сега една многу <coughs> многу неправилна ситуација. Значи, едниот маш, кој е тој? Исус, рековте. Колку жени има тој маш? <laughs> Само една. Значи, црквата е една, Бидејќи така и дефинирана во Ефесијаните, например, да не отчитаме таму, не ни е сега тоа темата. Значи, една невеста, Христовото тело, дефиниција за црквата, колку тела има Христос. Да не ги читаме сите тие стихови, нешто на таа тема може да споменеме следните саботи во контекст на, на друго предавање. Сакам да, како што братот Паул, ако се секавате на некој од предавањата, кажа, неаме сега време да идеме во детали, но остави на нас да доја, појаснуваме некои работи. Јас би сакал да одржам неколку предавања, веројатно овој месец планирам, на тема елипсата, со двата фокуса, како символ за вистината. И во контекст на тие предавања имам намера да споменам како пример, повторно да ја споменувам црквата, само како еден од многуте примери, Но сега не зборуваме за, та, за, на тоа, за, таа, за тоа или на таа тема. Седумте жени или сите цркви сакаат да се омажат за еден Христос, само за да се нарекуваат со неговото име. Како што жена, кога се мажи, го зема името на мажот, односно презимето. И А зошто? За да, за да, не, биде, за да не живеат во срам. Е, што е срамот? Значи, срамот е ако бидеш блудница, пример, не си девојка, ама не си ни мажена, е па шо си тоа третото шо е, тоа е нешто срамно. Па сега да, да се омажиш, за да, ете, ќе бидеш мажена, имаш маж, значи и нема веќе срам. Ќе бидеш чест, во чест. Меѓутоа, како сега сите жени да се омажат за еден маж? Тоа не е според Божиот закон. Тука веќе имаме беззаконие. Бидеќи беззаконијата ќе се умножат. Тука веќе имаме беззаконие, но ова е она духовно беззаконие. Има многу цркви под наводници, затоа што сите тие го исповедаат Христа, сите тие се нарекуваат со неговото име. Да, пример имаме христијанска, што пишува на дзидот од овој објект христијанска, прво е тоа, христијанска. Само кај нас го има тоа? Не. Христијанска, христијанска, христијанска. Но, што кажуваат друго жените, освен што го сакаат само името Христово, свој леп. Е, значи, зашто се не единствени? Значи, сите го исповедаат Христовото име, сите зборуваат за Христа, сите го исповедаат Христа, сите веруваат дека единство постои само во Христа, а уствари не веруваат затоа што не го сакаат <laughs> тоа единство него сакаат единството во Христа. Сакаат да јадат свој леп. Што значи тоа? Своја наука, бидеќи Исус рече, јас сум лепот на животот. Кој ме јаде мене, има живот вечен и јас ке го воскреснам последниот ден. Јован 6 глава. Ке правиме што сакаме, ке веруваме како сакаме, само да го имаме Твоето име. И денес тоа е голем проблем. Свој леп, значи не Христовата наука, значи лажна наука и истовремено значи беззаконие. И непослушност, точно. И денес тоа е голем проблем и во адвентизмот на седмиот ден. Пример, новата теологија тврди дека да се биде послушен на Бога, да го држиш Божиот закон, е легализам. Ја мешаат послушноста со, со делата на законот. Ала ние видовме дека послушноста, според Вагонер, послушноста е според Библијата, сушност, Послушноста е исто што и верата. Послушноста е на страната на верата, не на страната на, на делата законски. Не на страната на легализмот. Но луѓето тврдат дека послушноста е легализам, новите теолози во адвентизмот. Зошто? Зато што не сакаат да бидат послушни. Свој леп сакаат да јадат и да ни ја проповедаат својата лажна наука. но сакаат да се викаат христијани. Да ги прочитаме прво да, Христовите зборови. Тоа отвориме во Евангелието според Лука 9 глава, например. 49 стих па надолу, истото го има и во Марко 9 глава, 38 стих па натаму. Значи, Лука 9 глава, 49 стих. Проговори Јован и рече, Учителе, видовме еден човек кој во Твое име истерува демони. Па му забранивме, зошто? Бидејќи не оди со нас. Една многу интересна ситуација. Значи, замислете, кога Исус бил на земјата со неговите 12 ученици, имало и некои други кои што се служеле со Христовото име во негово име гонеле демони, но Јован вели му забранивме затоа што не оди со нас. Кој го прави ова денес, например? Кој го прави ова денес? Ете, зорите, да, да, да, да, Ово го прават вашите браке и сестри од македонската мисија, пример. Ако тоа е како официјален став, значи, ако не си во организацијата, не си наш. Ако не одиш со нас, не си наш. Како одговара Исус на ова? Значи, што е тука основа за единството? Човечката организација. Значи, да бидеш со нас, да бидеш во нашата организација, под нашата управа, во да бидеш во нашата партија, во нашата во многу што наша, наша, наша, наша. Што можеме да наведеме. Но што вели Исус? Исус му рече, не забранувајте му на таквиот. Зошто? Зашто кој не е против вас, тој е со вас. Се многу, многу интересно. Ке се вратиме на овие зборови. А, сакам сега да ги прочитаме оние други Христови зборови на истата тема. Да во Марко 11 глава. Значи, тука имаме еден принцип, што Христос го кажува, дека единството е засновано само врз Него. Значи, ако некој гони демони во Христово име, тој е во Христа. Нема потреба за друга основа, нема потреба да биде член на некоја посебна организација, за да биде со вас. Нема потреба да биде да доаѓа тука за да биде со вас. Може да биде со вас и ако не доаѓа тука, ако ако оди било каде, само да не е против вас, значи да го почитува принципот дека единството постои во Христа. А не некоја друга основа, организација човечка и така натаму. Да отвориме во Марко 11 глава и да прочитаме едни други Христови зборови. во 11 глава Много ме буни овој нов превод. Не, не е тука да меше ово матија да меше. Дванаеста 12 глава Мати, 23 стих па надолу. Но од 22-иот може да почнеме поточно, бидеќи тоа е истиот контекст. 12 глава Мати, од 22 вториот стих па надолу. Исус и Велзевул. Мати, да, Мати. 12 глава, Исус и Велзевул. Тогаш, значи, ја реков Марко во Лука 11 глава, од 14 до 23 стих го има истото. Значи не Марко 11, тако Лука 11. Но сега ќе читаме извештајот во Матеј 12 глава. 22 стих. Тогаш доведоа кај него еден бесомачен од зол дух, кој беше слеп и нем. Много интересно, обично глуво нем. Постои човек, ама и слеп и нем. И го излекува, така што слепонемиот прогледа и проговори. И сиот народ се чудеше и велеше да не е овој Христос, синот Давидов, со други зборови, да не е овој Месија, веќе дојден помеѓу нас, што може да прави вакви чуда. А фарисеите штом го чуе тоа, рекоа, тој не ги истерува демоните на друг начин, освен преку Велзевул, началникот на демоните. Значи, го обвинија Христа дека е волшебник, дека се занимава со магија. Со демонска сила ги прави овие чуда. Така пишува и во Талмудот. Знаеме што одговорил Христос на ово обвинение. Како може да правам чуда со демонска сила, а тие чуда да се наслава на Бога. <laughs> да се против интересите на сатаната за, за слава на Бога, за напредок на неговата кауза, на, на Божието царство, за спасение на луѓето. Исус, навеки ги нивните помисли, им рече, секој царство, ако се раздели, запустува. И секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И зашо го кажува тоа? И така, ако сатаната изгонува сатана, тој се разделил сам против себе. Тогаш како може да се запази царството негово? И ако јас ги истерувам демоните преку Велзевул, синовите ваши преку кого ги изгонуваат, затоа тие ќе ви бидат судии. Че значи, ви ги синовите. Значи, има некои други што не оделе со Христа, и со неговите ученици, а гонеле демони и бесови во Христово име. Ако пак јас истерувам демони со Духот Божи, тоа значи дека до вас дошло Царството Божио. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени по кукнината, ако не напред него врзе силниот, па дури тогаш да му ја ограби куќата? И сега доаѓаме во контекст на сето ова, доаѓаме до клучниот принцип, што Христос откажува во 30 стих. Кој не е со мене, против мене. Видите, ово е многу сериозно. Кој не е со мене, е против мене. И кој не собира со мене, што? Тој растура Овој принципот што, што сакав да го нагласам. Значи, во овој принцип, кога е он самиот во прашање, Христос, покажува голема исклуч, исклучивост. Значи, единство постои само во Христа, само со Него. Кој не е со мене, против мене е. Значи, видите, не се против Христа само оние што отворено зборуваат против Него, например атеисти, комунисти и така натаму. Туку доволно е да не бидеш со Христа на некоја друга основа, значи на песок, на, некоја, на, не, на некој друг камен, може би, или некоја друга платформа град, ја градиш својата вера, или единство и веќе си против Христа. Значи, доволно е да не бидеш со Христа за да бидеш против Него. Не мора да отворено да зборуваш против Него. Кој не е со мене, против мене И кој не собира со мене, тој растура. А како беше предходниот принцип? Кога, кога не е Христос во прашање, туку кога е црквата, луѓето во прашање. Апостолите во тој случај. Кој не е против вас, че значи, доволно е да не биде против вас. Тој е со вас. Обратното. А не вели, например, кој не е со вас, тој е против вас. Со други зборови, не е битното да мора да бидете во оваа црква, или да мора да бидете во влај, да мора да бидете на, во мала заедница, да мора да бидете оваму или онаму. Не е тоа битното. Членството, каде сте? Туку таму каде што сте, со кого и да сте, дали сте во Христа дали сте со Христа, бидеќи кој не е со Христа, тој е против него. Кој не собира со Христа, растура. Значи, пример, зашто настана растеп во Адвитичката црква во Скопје пред 25 години? Затоа што не отидува сите со полсон Затоа што на брак и сестри мислеа дека таму каде што Полсон ќе биде, таму каде што е дивизијата, таму каде што е генерална конференција, таму каде што е некоја управа, значи таму е единството, не погрешно. Таму каде што е Христос е единството. Кој не е со Христа, не кој не е со Полсон, со управата, со унијата, со апостолите, кој не е против вас, тој е со вас. Не мора да биде со вас. Само да не е против. Важна е вистината. Важен е Христос. Не апостолите, проповедниците, председатели, мисионери, администратори и така натаму и така натаму. Кој не собира со Христа, растура. Значи, ако собираме со луѓето, се оделуваме од Христа, собираме со луѓето, растураме. Ей, ке кажем еден конкретен пример. Од тази пример од оваа година. Во Адвентистичкиот теолошки факултет во Белград оваа деценија, наназад неколку години, без да знаеме ни ние, и јас не знаев пред, пред ова пролет не знаев, се проповедала лажна наука, конкретно едно језуитско учење наречено духовна формација, иако не се проповедало, не се предавало на факултетот под тоа име, <laughs> туку под разни други имења, но суштина, во суштина истото учење. Не е време да ги кажувам сите елементи на тоа учење, но нешто што мислам брат Борче веќе спомена на некои поуки кога стануваше за коментар. Замислете на адвентистичките студенти по теологија им се прокажувало на еден предмет, наречен христијанска побожност, или духовност, не секам како беше, дека треба да ги исповедаат своите тајни гревови еден на друг или на некој избран, да речеме, друг брат или сестра, како некој вид духовник, значи. Што постои тој израз во православната црква, духовник. Оној што ти е духовник, значи, најчесто, ако е свештеник, поп, но не мора да биде поп, може да биде и повисок чин. Значи, оној што ти е духовник, на Него му ги исповедаш своите гребови. Не само тоа. А, е, ќе кажам некои други елементи што ги запамтив. Во истиот предмет се тврди, се кажуваат некои примери, како луѓето денес не се молат, претежно не се молат, затоа што им е досадно да се молат. Е сега, тоа е сериозен проблем. Зошто ни е досадна молитвата? Значи, има, има, има некој вистински духовен проблем во нас. Зошто е тоа така? Мегутоа, наместо да го луцира, да го препознае тој духовен проблем, па да се скрши тој проблем на Христовата карпа, тоа наше камено, себично, отврднато срце. Предметот препорачувал некои техники како да ни стане молитвата поинтересна. И се кажува, се кажуваше еден пример, тие примери се споменати во книгата на извесен автор Джон Дипдал, кој што беше еден од учебниците и може би се уште е за предметот христијанска духовност во Теолошкиот факултет во Белград. Според кој некоја жена, за да, за да биде поинтересна молитвата, пред да се моли, ја отворала вратата да се проветри собата, демек, иако знае дека Господ е се присутен, но како да е, како да е Господ некој човек што чека на врата, па треба да, да, буквално, па треба да му отвориш, да влезе, и, и тогаш кога ќе влезе, значи, тоа не веќе присутен и така да се однесуваш како да е да се однесуваш како да е тој некој пријател со тело, да речеме, кој што треба да дојде кај тебе за да разговараш со него. Да се видиш, да се сретнеш. И така натаму. Друго што се секам, ако ви е молитвата досадна, Тогаш не мора дол долго да се молите, добро е, досадно е, брзо ви се завршува молитвата. Но пробајте да кажувате само една реченица и да ја повторувате. Значи, и се кажуваат разни примери. Се кажуваат разни католички примери. Например, беше во самиот учебник, значи, што го учат адвентистите на факултет во Белград. Примерот на католичкиот светец Франјо Асишки, како цела ног се молел, кажувајќи само оваа реченица. Мислам дека беше реченицата Господе, колку сум грешен или беден. И само со си го повторува, цела ног си го повторува, до сабајле се препорачува православната молитва Господи помилуј, да ја кажувате, да речеме, многу долго, да ја повторувате, може би не да ја повторувате со саати. А, не се секам се моментално на некои други примери. Не се сега толку битни самите примери што се проповедало или што се предавало на факултетот изминативе години. Туку ова што сакам да го кажам, што било резултат на сето ова. Целиот одбор на адвентистичката црква во Белград Ова се јавни работи, затоа јавно ги кажувам, не кажувам нешто тајно. Одборот на Атлетичка црква во Белград во, на Божидар Аджије станал против ова учење. Значи, станал, застанал, сакал да се бори за вистината против овие заблуди дека со некакви техники можеме да ја подобриме нашата духовност, особено против опасниот католички принцип за исповедени на тајните гревови кон други луѓе. И знаете што се случило? Како реагирала унијата на ова противење на одборот на местната црква во Белград? Организирала е, избори во местната црква, односно кога си дошле на ред изборите и ниту еден член од предходниот одбор не влегол во новиот одбор на црквата. Предходно, пред изборите, кога се уште бил стариот одбор, што се борел за адвентизам, а против језуитскава наука, одборот веќе се изгласал, се имал изгласано, значи резолуција, <laughs> со која што во името на целата местна црква бара да престане ова учење на теолошкиот факултет. Се тоа се случува оваа година, на почетокот на 2018 и а, лани есента, почнувајќи од тогаш. И меѓу другото го прашуваат нивниот проповедник, зошто се уште ништо не се превзема на тоа поле, откако одборот изгласал ваква резолуција. Значи, да, да престане тоа учење. Наместо тоа, проповедникот продолжува од катедра на, на верниците им држи, им држи такви предавања, програми, слични на предметот кој што ја предавал језуитската наука на факултетот. И знаете што им одговори проповедникот? Им вели на, од старите, значи, одборници, сменетите, Зошто вршите притисок врз мене? Немојте да вршите притисок врз мене, затоа што и унијата ми врши притисок и ми вели како не можеш да скротиш цел еден одбор. Значи, унијата му врши притисок на проповедникот да го скроти одборот кој што станал против лажнава наука. Зошто? Со цел да продолжи лажната наука. И на крај, бидеќи не можеле да го скротат одборот, да го смират, го смениле цел одбор на следните избори. И сега продолжува истото лажно учење и на факултетот, и од време на време по црквите. Од страна на новите проповедници. Е сега, што е тука единство на овој пример? Ово го кажа како пример. Што е тука единство? Значи, унијата го сменила одборот за да има единство. Они мисле дека тоа е единството. Единството е, значи, да проложи по старо нешто, без да има гласови против, без да има а, дисиденти, без да има опозиција, без да има какви се на други имиња биле користени. Без да има било какви гласови против. Мегуто, според библискиот пример, што го почитавме, тоа не е единство. Значи, да се замолкнат гласовите што зборат против лажната наука, против новата теологија, за да биде све повторно мирно, тоа не е единство. Тоа не значи собирање со Христа, бидеќи единството во случајот унијата го гради врз лажната наука, за да проложи истото, за да проложи лажната наука, својот леп да го јадеме. Е, ова ќе го нема во, след, во наредната лекција. И овој пример, и овој заклучок. Но ова е реален, жив проблем што се случи во Белград ова и минатата година, почнувајќи минатата година. Зошто нема единство? Затоа што се инсистира на нешто друго како основа за единството, а не на Христос, на неговата вистина. Кој не собира со Христа, растура. Значи, може да го обедините целиот свет. Антихристот ќе го обедини целиот свет, ама бидејќи на него е обединет, а не на Христа, не го собрал, току го растурил. Само кога собираме со Христа, собираме. Кога собираме без Христа, не мора да кажуваме дека е против Христа. Само да е без Него, нешто друго да биде основа за нашата вера, нешто друго да биде основа за нашата, нашето единство, значи растураме. Кој не собира со Христа, растура кој не е со Христа е против Него. А другото, кој не е против вас, тој е со вас. Тука може да постои толеранција. Тука не мора да постои формално униформирано единство, да мора сите да бидат во иста организација, да мора сите да бидат во иста а, местна црква, например, да мора сите да бидат да мора сите да учат на ист факултет. Да мора овака или онака све да биде исто. Униформирано, како комунизмот. Не мора. Важна е вистината. И самиот Христос, кога се молил за единство на апостолите и на неговата црква, на кој темел во таа молитва екуменистите често пати ги цитираат овие негови зборови за единство, да бидат едно, светот да познае дека ти си ме пратил, ама само тие зборови ги, ги цитираат од неговата молитва, а не ги цитираат другите негови зборови. Пример 17 стих не го цитираат, каде што вели посвети ги со Твојата вистина, Твоето Слово, е вистина. Ева да земе еден друг пример, кој што денес е жив проблем во самата Адвентичка црква, за кој што и Аслимовски зборуваше пред неколку саботи. Последен пат. Денес постојат многу адвентисти и многу адвентички цркви и цели уни кои што се против Елена Вајти против незените списи и духот на пророќството не ги прифакеат, ги отфрлаат отворено и така натаму. Е сега. Има некои кои што сака да се држат за таа стара вера. И за Елена Вајт, и за незините списи, незините учења, начала и така натаму. Што е единство? Единство во случајот. Оние што се против, духот на пророќството или оние што се за. Што е единство во случајот? Еве, на пример, што ако некој го постави ова прашање? Што па вие да се факате зелено вајд? ли треба само за Библијата да се држиме? Што се факате зелено вајд? Дека може така да, да ви го постави прашање. поточниот одговор. Ако Господ зборувал преку Елена Вајд, значи, ако, ако она била вдахновена од Божиот дух, тогаш што е незиното сведоштво? Духот на пророќството, според откровението, самиот Христос вели, духот на пророќството, односно сведоштвото Христово или Исусово е духот на сведоќството. Значи, ако Ако сме против духот на пророкството, сме против сведоштвото Исусово. Значи сме против кого? Христа. Сега, ниту еден проповедник нема да каже јас сум против Христа, биете против Христа. Тие, кога утре утре ке венчаваат и хомосексуалци во адвентичките цркви, ќе велат дека се за Христа, со Христа дека се. Ама го отфрлиле одамна за многу по за многу помали гревови го отвориле духот на пророштвото. Го се доштото Исусо. Што значи, веќе, бидеќи не собираат со Христа, не се посветени од, од вистината, тие се против вистината. Тие растураат И сега може да се зачува некое формално единство, може дури и сите протестантски секти да се обединат во некоја единствена организација и да влезат и новиве адвентисти во нив. Меѓутоа тоа нема да биде единството. Целиот свет да се обедини како нова вавилонска кула, начало со антихристот, тоа нема да биде единството. Тоа ќе изгледа однатор како единствено, ама тоа не е единството. Тоа е растурање. Се што не е врз Христа изградено, се што не е со Него собирано, е растурање. И таквото лажно единство, тој обединет свет, тој екуменизам, лажен екуменизам, ќе докаже на дело дека е против Христа, дека не собрал со него, туку растурал, со тоа што ќе ги прогонува и ќе издаде заповед за убивање, за ликвидирање на сите оние што остануваат верни, запечатените на, на неговиот закон. Сите оние што остануваат верни на неговата вистина. Сите оние што остануваат верни на неговото сведоство. Денес исто така, и пред да дојдат тие неволи и прогонства, иако се некако многу близко, како и во минатото, било кога, мнозина и верски заедници, и христијански цркви, ќе зборуваат и зборуваат за Христа, се нарекуваат со неговото име, и ние тука, се разбира, но прашањето е дали собираме со Христа? Дали на вистина сме со Него или со нашите гревови? И заради да ги оправдаме нашите гревови со нови лажни учења, ереси и така натаму. Тоа е прашањето. Само ако собираме со Христа, сме со Него. Ако не собираме со Него, растураме. Растураме, бидеќи го газиме неговиот принцип, неговата вистина. Нека Господ ни помогне во ова тешко време, кога самите адвентисти се многу растурени и разединети, затоа што мнозина ја отврлаат вистината отворено веќе. Значи, не се откажуват од Христовото име. Не, не слушнав нито еден теолог адвентички да рече е, нито протестантски, нито а, православен, нито католик, да каже, ние сме против Христа, веќе не веруваме во Христа. Значи, ќе се држат до крај за Христовото име. Тоа е единственото што им треба, за да се покрие нивниот срам. Но, од силата на побожноста, од силата, од самата вистина Христова се откажаме. И се откажуваат. И ние живееме во времето на тој голем отпад, проречен како Омега, во списите на Духот на пророкството пред повеќе од 100 години. И Господ сака да не бидеме збунети и разочарани од сето тоа. Затоа што вистината и понатаму е една, Христос и понатаму е еден, и единствена глава на црквата. Значи, целиот свет сега да се обедини да го прогласи папата за глава на црквата, што ќе биде тоа единство или раскол, растурање? Растурање затоа што Христос е главата на црквата, не може некој друг да биде. Ако тоа ќе биде собирање без Христа, што значи растурање? Нека Господ ни даде сила да останеме верни на вестината во ово тешко последно време, бидејќи цели организации и цели унии отпагаат од вестината.